Այսօր Արցախյան գոյամարտի նվիրյալ բանաստեղծ Կոմիտաս Հակոբյանի ծննդյան օրն է։ Այսօր նա կբոլորեր իր 45-ամյակը։ 22-ամյա Կոմիտաս Հակոբյանը զոհվել է 1994 թվականի մայիսի 5-ին։ 2003 թվականին հետմահու պարգևատրվել է արիության համար մեդալով։ Հայրենի քերթի միջնակարգ դպրոցը կրում է նրա անունը։ Խիզախ Մարտիկի բանաստեղծի հայրենասերի կենսագրությունը շարունակվում է նրա բանաստեղծություններում։ Կոմիտաս Հակոբյանի հիշատակին նվիրված առաջարկում ենք լսել բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Նարինե Հովանիսյանի գոյության պատրան գրախոսությունը համանուն պոեմը կնչի Արցախի Պետական համալսարանի ուսանող Մարինե Հարությունյանի ընթերցմամբ Կոմիտաս Հակոբյանը բանաստեղծ էր աշխարհազգացողությամբ, ձիրքով ու վարքով։ Նրա կյանքն ընդհատվեց 21 տարեկանում, պատերազմող զինվորի համազգեստի մեջ, հայրենյանց պաշտպանի խրամատում։ Մի ամիս հետո պիտի բոլորեր կյանքի 22 տարին։ Ընդամենը օրեր էին բաժանում իր եւ սիրելիի նախասահմանված չկայանալի հարսանիքից։ Իր կյանքի հետ անավարտ մնացին եւ սիրո հարսանիքի, եւ գրական գալիք հանդեսների բերկրանքները։ Գիտակցական իր կարճատև կյանքը Կոմիտաս Հակոբյանն ապրեց աշխարհին հրաժեշտ տվողի խոհականությամբ։ Իմաստասիրաբար հաշտ էր մահվան հետ։ Գիտեր, որ մահը հավերժական կյանքի շրջապտույտն է։ Իրեն որոնում էր մահվան ու կյանքի հանգրվաններում։ Մի օր կծրարես ին վարքը որպես հիշողություն։ Ես չեմ լինի ես ուրվականների ուղեկցությամբ կհասնեմ հրեշտակների մոտ։ Նրանք իմ մարմնից կառնեն ոգին ու ինձ կձեռնադրեն անդրերգրային առասպելների քահանա։ Հետո իմ մարմինը որպես ընծա կառնեն աստվածները ու ինձ կկտակեն գահավիշման ընթացքին։ Ստեղծագործեց ընդամենը 2-3 տարի։ Գիրն օշտված էր, տարողունակ, անսովոր։ Սկիզբն ու անհատականությունը զարմանալիորեն մեկտեղված են Հակոբյանի դեպքում, ինչպես Դուրյանի եւ Մեծարենցի պարագայում։ Արդեն ուրվագծում էր Գեղարվեստի իր տեսակը, խոհազգայական պատկերային իր համակարգը։ Գրիշն աշխատում էր ակնթարթներով, զենքի ժամանակներ։ Զինվոր էր վարկով, բանաստեղծ ապրումներով։ Կյանքի ու մահվան խրամատներում Ինքնավերագտնումներից շվարած բանաստեղծի միտքը շարակարգում էր այսպիսի տողեր. Աչքերիս մեջ անձրև արև իմ աչքերում։ Շփոթվել է ժամանակը, շփոթվել է այնպես, ինչպես եղանակը իմ աչքերում։ Ես կռվում եմ ու կրակում եմ չափածո։ Կոմիտաս Հակոբյանը ժամանակային վիթխարի ընդգրկումների բանաստեղծ է։ Բանաստեղծի գոյության սկիզբը հավերժական ժամանակի նախասկիզբն է։ Հեթանոս բանաստեղծ է թե ծննդով, թե ինքնայրումով, թե տեզերազգացողությամբ։ Ես չեմ ծնվել։ Աստվածներն են հորինել ինձ։ Իսկ նախաստեղծ իմ օրվանից երակների ջրհեղեղում գալարվում է աստվածների վարքն է Թանոս։ Խոհափիլիսոփայական էր նաև սիրո պոեզիայում։ Նոր է խոսքի համակարգը, պատկերավոր մտորումի եղանակը։ Կշիռ ունեն բառն ու բանը։ Սերը նրա պոեզիայում մերթ մեղմահոս ապրում է, մերթ տարերային անապ անբռնազբոս զգացմունք։ Ահա այդ սիրո ինքնարտահայտումներից մեկը։ Բանաստեղծի աչքերում անդրադարձվել է աղջկա փշրված հայացքի ցավը։ Հիշողությունը տանում է դեպի ոգեղեն տարերքի հին գիշերը, երբ հոգու բռնկումը հասնում է ներգործման այսպիսի ուժի։ Երբ էր արդյոք հիշում ես, երբ ես գինով գիշերվա երակի մեջ ոսկեղեն քո շուրթերի կրակով աստվածացա քո գրկում։ Սիրո տեր լինելու հոգեբանական պահը աստվածանալու զգացողություն է ներշնչում, դառնալով կյանքի բարձրագույն պարգև։ Քեզ բանաստեղծության մեջ ամեն ինչ օտարել է աղջկան բանաստեղծի հոգուց։ Հիասթափությունը առօրեականացրել է թանկ հիշողությունը, անեացրել սիրո ոգեղեն զգացողության բերկրանքը։ Հոգեբանական պահը անդրադարձվում է պատկերակերտման հայտնաբերումներով, Ծանոթ փողոցները օտարել են սիրած աղջկա անունը, իսկ ակվարիումի ձկները կերել նրան անծայված բանաստեղծության ձեռագիրը։ Բայց բանաստեղծությունը տրամաբանական անսպասելի ավարտ է ունենում, առանձնանշելով Հակոբյանի արվեստի մեջ հետսհետե տիրական դարձող հակադրությունը։ Քեզ հիշելուց արյունս ցավում է, այլևս արի։ Սիրո բանաստեղծական ինքնարտահայտումների մեջ Կոմիտաս Հակոբյանի պոետական տարերքը դրսևորվում է լիարժեքորեն։ Նրա պոեզիայում տիրական է դառնում սիրո տոնը, բանաստեղծությունից բանաստեղծություն պատկերանալով նոր լիցքերով, հոգևոր բռնկման անստ գյուտ պահերով։ Նախորդ բանաստեղծությունից եկող սիրո կարոտը պահի մեջ խտանալով վերածվում է կարոտացավի, համակելով բանաստեղծի ողջ էությունը։ Կարոտացավից արյունս վարակվել է։ Դու շնչում ես իմ մեջ, բայց դու չկաս հիմա, ու ես տարապում եմ կարոտացավից։ Սիրո տոնի մեջ արկա է գիշերվա խորհրդանիշը։ Գիշերը ներդաշնակություն է բերում երազների ճամփորդ բանաստեղծի հոգուն։ Գիշերի մեջ զգացմունքն ինքնահոս է, ազատ, անկաշկանդ։ Պոետական թափարիկ ոգու որոնումների վերջին հանգրվանը երազային աղջկա մաքուր սիրո ափն է։ Դու գունավոր իմ երազների վերելքն ես, հերավոր ու պատրանքային, բայց դու գունավոր իմ երազների ճերմակ թագուհի, դու կհայտնվես ինձ մոտ տեսիլքի պես, ու այն ժամ արյունս չի ցավի այլևս, եւ դու կդառնաս իմ իսկական գիշերը։ Մաքուր սերն ու հեթանոս արշերությունը Կոմիտաս Հակոբյանի սիրո պոեզիայում դառնում են հակադրամիասնություն։ Զգացական հակադիր փոխներթափանցումները նպաստում են պատկերի տարերային ուժին, խոսքի տպավորության աստիճանին։ Բանաստեղծություններից մեկում սիրո հեթանոս հաճույքը դիտվում է որպես կենսաիմաստավորման պայման։ Ես երբևէ արխայություն չեմ երազել Ինձ հերիք է, որ ես դառնամ տիրակալդ։ Չեմ երազել ես վերջաշուկ ոչ մի պալատ։ Հերիք է եւ ունայնության մեջ տարապող նեղ սենյակն այս։ Խոսքի զգացմունքային լիցքը ընդգրկման նոր չափանիշներ է ձեռք բերում հակադրությունների պատկերակերտմամբ։ Դու փոթորիկ քո մարմինը փռիր իմ այս նեղ սենյակի խեղճ ու կրակ մահճակալին։ Տերուհին բանաստեղծության մեջ արկա են կորցրած սիրո ցավն ու ներքին հաշտության, սիրո մոռացության անհանգրվան որոնումները։ Սիրո կորստի հետ իմաստասիրաբար համակերպող բանաստեղծի միտքը տրամաբանական այսպիսի երանգ է ստանում։ Ես իմ ապրած չապրած կյանքում կորցրել եմ հույսեր, եւ դու իմ կորած հույսերից մեկն ես։ Բայց հաշլությունը միայն գիտակցության մեջ է, իսկ ենթագիտակցականում դեռ մխում է հոգետանչ ցավը։ Երկատված հոգեվիճակում տեսլանում է ոգեղեն աղջիկը եւ վերակրկնվում է սիրո բերկրանքը։ Սիրասթափումին հաջորդող խոհը անկանխատեսելիորեն հակադրվում է երազին նախորդած խոհին։ Դու տիրուհիս, ինձ վերադարձրիր իմ ապրած չապրած կյանքում կորցրած հույսերից մեկը։ Կոմիտաս Հակոբյանի սիրո բանաստեղծություններում պատկերակերտման արվեստով եւ խոհազգայական հասուն նրբերանգներով առանձնանում է նաեւ աստղերը մրսում էին երկնքում բանաստեղծությունը։ Հիրավի պոետական անսովոր խոկանքի մի փոքրիկ հայտնություն։ Աստղերը մրսում էին երկնքում, փետրվարյան ցուրտ գիշերեր իսկ բարընդերքում մեր սերն էր տականում։ Սակայն փոքր ենք շփոթվելու չափ ու հերու չեր նաև բաժանումը։ Ուր է թե մենք կարողանայինք գետ մի անգամ յետ բերել այն լուսնյակ գիշերը։ Ամեն ինչ մնաց հիշողության ընդերքում, եւ մի պարավ տատիկ մեր հուշերն է վաղուց ավլել այն փողոցից։ Իսկ գիշերային կատունները մռալ տալով լիալուսինն են գլորում մայթեզրով։ Քես եւ աղ աղջիկայք դիցուհիներ սկզբնատողով բանաստեղծությունների մեջ կին գեղեցկություն սերը կերպավորվում է որպես պատերազմող զինվորի առորյան իմաստավորող ոգեղեն ուժ։ Այս գիշեր դարձիր անքնությունս։ Քեզ բանաստեղծության մեջ թախանձում հրահանգում է քնարական հերոսը։ Իսկ հաջորդ երկում աղ աղջիկայք դիցուհիներ չի համբուրել ձեզնից ոչ ոք ցեխոտ շուրթս խրամատում։ Չի ջերմացել սարցակալած օրերի մեջ դեմքս երբեք ձեր տակ շնչից։ Ձեր անունն եմ գրել ինձ հետ ու ջերմացել լուսնի արծաթ հիշողությամբ խրամատի զարկող ու բութ սառնության մեջ։ Սիրո շնչով իմաստավորվում մխիթարանք է ձերկ բերում անգամ մահը։ Սերը դառնում է կյանքի գերագույն հաճույք, հայրենիքի համար զոհաբերության վերջին սփոփանք։ Ահ աղջկայք դիցուհիներ, դուք մարտերում նահատակված հերոսների շիրիմներին լացող, լացող, լացող աչքեր։ Սեր եւ հայրենիք։ Ահա Հակոբյանի պոեզիայի անկշռելի արժեքները, որ վերաիմաստավորվում են միմիայն նրա ներհատուկ բնութագծերով, միանգամից ուրվագծելով նրա պոետական անհատականությունը ժամանակի գրական համապատկերում։ Սկիզբը ծննդավայրի աշխարհագրական զգացողությունն է, որ նրա պոեզիայում տարածվում է Վանացովից Արցախ, պատերազմի ծանր ու անորոշ պահին ավարտվելով այսպիսի պայծառատեսությամբ։ Հեթանոսական վարկով ու բարքով ես ջուր կխմեմ ծովից իմ Վանա։ Ոգին ու հավատամքը Հակոբյանի հայրենասիրական պոեզիայի գաղափարական նժարներն են։ Հայրենիքի պատմական ճակատագրի քննապատկերներում լույսն ու կարմիրը կողք կողքի են։ Հայրենիքիմ, քո առավոտվող օրվա ձայները ինձ վանք են տանում։ Ես քո խաչքարերի կնճռոտված հայացքներում կարդում եմ պատմությունդ կարմիր, որ լոկ քոնն է։ Կոմիտաս Հակոբյանի հայրենասիրական երգը դեռ ինքնավերագտնումների մեջ էր։ Հոգևոր զարգացման ճանապարհին պիտի հասունանար եւ ամբողջանար դառնալով զտարյուն պոեզիա։ Նույնը չի կարելի ասել Հակոբյանի խոհափիլիսոփայական բանաստեղծությունների մասին։ Դրանք արդեն իսկ հասուն ոգու ներքին մենախոսություններ են։ Ինչն է զարմանալի։ Բանաստեղծն անընդհատ խոսում է անդրաշխարային գոյության մասին, ոգու աչքերով կանխատեսում իր չգոյությունը երկրային կյանքում։ Ես վախենում եմ, որ մի օր չլինեմ, եւ օրս, հաշմված օրս, ավերվի իմ չգոյությունից։ Այսքանից հետո տեղի է ունենում բանաստեղծի ինքնահաշտեցումը մահվան հետ, միայն թե իր վաղճանը նման լինի աստխային մահվան հաջորդ օրը երևալու ակնկալությամբ։ Կյանքի ներդաշնակության չգոյությունն է նաև, որ բանաստեղծին մղում է այլաշխարային որոնումների։ Դուր ինձ ապրելու մի այլ ձև։ Դուրս մղիր ինձ քո մգլոտ երակի միջից։ Ես ճախրանքի համար եմ ծնվել։ Չգոհացող դժգոհությունը կյանքից գոյության պատրանք պոեմում վերածվում է աղերսի ուղված դեզերքի ամենաշնոր տիրակալին։ Նարեգացիական ոգով ու շնչով Հակոբյանը հասնում է խոսքի հզոր ճարտարապետական կառույցի, բարարարումի ու պատկերակերտումի անըստգույտ ժայթքումներով, ինչպես մահահղի մենություն, օրը գորուսների դագաղ, տենչանքների անդամալույց շղթաներ եւ այլն։ Կոմիտաս Հակոբյանը պատկերակերտման իր ուրույն ոչն ունեցող բանաստեղծ է։ Նրա մտածողության գեղագիտականացման գործում կարևոր դեր ունեն անսովոր մագդիրները, համեմատությունները, փոխաբերությունները, ինչպես լուսաշողերից հունցված մարմին, ծրարված սեր, հանգերքող լույս, իմաստազրկված ծառեր, ծերացած աղոթքներ, երեկոն գեղեցկագույն տիկնոջ բարանոցի զարդ, փոթորիկ մարմին եւ այլն։ Գոյության պատրանք ժողովածուն Կոմիտաս Հակոբյանի բանաստեղծական հայտնության առաջին ազդն էր։ Եվ անշուշտ միակն ու վերջինը չէր լինի, եթե ճակատագիրն այլ կերպ նախասահմանվեր։ Եթե բանաստեղծը չդառնար գոյության պատրանք հայրենիքի լինելության մակարման երթին։ թե ցավ կա մեջդ։ Ու երակների ջրհեղեղի մեջ անզուսպ ժայթքում են գոյության սերը մեր։ Թե ներդաշնակ է քո ստվերն իմին։ Օ, եկ, խնդրում եմ, եկ, ընկերացիր դու ինձ այս գիշեր եւ ինձ այս գիշեր թող որ այցել են հրեշտակները ու ես կպարպեմ նրանց մեկ-մեկ աստվածահաճո գավաթներ գինու։ Դու ոնց մարգարե, բարձիր քո աչը, վանկարկիր ինձ հետ, քո կամքը լինի։ Օ, Տեր իմ, ամեն։ Այս վարքյանների արձագանքներում սերմեր կան անշուշտ։ Սերմեր գալիքի դու ոնց մարգարե կարկարիր իմ դեմ ու ասա որտեղ եւ ինչու պիտի մի օր սպառվեմ ցույց տուր վախճանս եւ երկնող ոգու սանկումը ցույց տուր օ Տեր իմ Աստված այս սին բյուրատեսկ աշխարի վրա ծանր է ծանր շնչել անգամ շնոր հարատեր, երանգափող իմ ինքնության հիմնակարերը շրջելու, թե չէ տարտամ այս քայլերով, ուր կտանես տենչանքների շղթանները անթամալույց, և կամ ոնց կպարատես իմ մենությունը մահահաղի, շնոր հարատեր, որ օրս այսպես չդառնա դագաղն իմ կորուստների, չդառնա Տեր իմ։ Ու հիմա, հիմա ներշնչակի մեջ հառաչանքներ են խխտում աչքերս։ Ու իմ գրիչը թափում է արցունք։ Վանիր, խնդրում եմ, տար այս մտքերը ինձանից հեռու։ Չէ, Ես չեմ կարող իմ հիշողության մատները թողնել թշվառ անցյալի զսպանակի մեջ։ Չէ որ ելնելով իմ գոյի միջից շրջանցել եմ ես բասում ընթացքներ։ Ես մամրակալած քարանձավների սառույցն եմ քամել շուրթերիս վրա։ Իմ միջով ամա հոսել է անլուր անապատների թախիցը դեղին։ Ես ողորել եմ կաթիլ առ կաթիլ, որ երակներիս հիշողությունը չհատվի երբեք։ Հանի նորի առեղծվածներում զննել եմ ձևեր։ Ինչ որ մի անհող տարածության մեջ ես ворսացել եմ պատրանքն ապրելու։ Ու հիշողության աստիճաններում դեռ մի օր պիտի իմ տողերի տակ ընկած անցյալի վերհուշը ապրեմ։ Հիշեմ իմ անցած սերերին բոլոր ու կորուսներս հաշվեմ մեկ առ մեկ։ Անցյալի սմքած տինքին հպվեմ, որպես երևույթ առասպելանամ իմ անձեռակերտ հուշերի խորքում։ Հետո թող մոտ գա ժամը հայտնության Հետո թող լինի արարման հրաշք։ Թմրության հաբը կնտնեմ մի կողմ, կգտնեմ վարքս, թեկուս այլայլված։ Կապրեմ երազով, կապրեմ ես անքեն ու երակների ջր հեղեղի մեջ, եթե գոյության մասնիկն է երում։ Օ, եկ խնդրում եմ, այս գալիքայեր երազով ոցուն գավաթը պարպիր ինձ հետ միասին։ Դուք լսեցիք բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Նարինե Հովանիսյանի գոյության պատրան գրախոսությունը։ Համանուն պոեմը հնչեց Արցախի Պետական համալսարանի ուսանող Մարինե Հարությունյանի ընթերցմամբ։